Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaştan bir soru geldi. Aynen e, Bakara suresi 158. ayetten ilgili. Diyor ki Safa ve Merve bu ayette vacip değil diyor. Yapsanız olur yapmasanız olur diye bir fıkıh okumuş. Bu doğru mu? Ki biz biliyoruz Safa Marva fıkıhta e, yeri var hacda yani umrada e, bazı rivayet şeyler bazı mezheplere göre vaciptir bazı mezheplere göre mezheplere göre rükündür. Şimdi ayet nedir arkadaşlar? Ayet 158. ayet. İnne safa vel mervete min şa'airillahi femen haccel beyte ev i'temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Diyor ki inna safa vel mervete. Safa vel merve min şairillah. Allah'ın bir şairelerindendir. Femen haccel beyte. Kim beyti hac etti? Beyti hacca gitti. Av i'temara yani umreye gitti. Fela cunaha aleyhi. Onların üzerine günah yoktur. Be's yoktur. En yettavafa bihime. Tavaf etsiler onun üzerine. Safa Marva'nın tavafı nedir? Gelme gitmedir. Kabe'nin tavafı arkası atrafında do, do, do, dönmedir. وَمَنْ تَطَوَّعَ Kim tatavvuan yapsa bunu فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ alim. Allah şükredenleri bilir, alimdir, nefisten bilir. Bu ayetin bu ayetin fehmi nedir? Bu ayetin fehmi arkadaşlar o arkadaşın dediği gibi değil. Yani istesen yaparsın istesen yapmazsın. Buradan böyle görünüyor ama biz dedik Kur'an'ı, sünneti tek başına anlayamayız. Ehli sünnet bütün ayetler, bütün delilleri toplar bir araya anlar. Burada bir hadis var. Bu Bukhari'de geçiyor. Müslüm'de geçiyor. Bukhari Müslüm'de geçiyor. Sahihtir yani. Muttefakun aleyhi de Allahu alem. Diyor ki Hazret Ayşe'den soruyorlar. Urva Hazret Ayşe'nin kız kardeşinin oğluydur. Geldiler dediler ya Ummul müminin. Ya Hazret Ayşe. Urve diyor ki bu ayet indi. İstesen tavaf edersin. İstesen etmezsin. Bir mesele yoktur burada. Yani bu tatavvuğa kalmış. Hazret Ayşe ne dedi? Bi'se ma kult ya ibne uhti. Bi'se ma kızmaktır. Hazarlamaktır. En kötüsünü söylemiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Diyor ki bunun da anlamı nedir ayetin? Ansarlar Ansarlar e, İslam'dan önce onların putları vardır. O putlar neredeydir? Safa mer vel Merve din yanındaydır. Bunlar onun etrafında gelip giderdiler. Bunlar hac olduğunda bunlar dediler biz nasıl burada gelip gidelim? He? Çünkü biz eskiden bunu gidiyorduk. Bu din şirktir. Bizim aklımıza putlar geliyor. Sanki putların aynen ibadetin devam ediyorduk. Onu hiç ayetendi. Dedi hayır putlardan ilakası yoktur. O sonradan girmişse de Allah Teala diyor ama safa vel merva min şairetillah min şairillah Allah'ın bir şairetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor bunu kırıldı ve bundan başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? İnne safa vel marvete min şairillah ayette geçiyor. Resulullah diyor e, ben tavaf ederken ne yaptı? Safadan başladı. Dedi ebde'u min haythu bede Allah. Ben başlarım nereden? Allah ayette başladığı gibi. Çıktı ne yaptı? Safadan geldi Marva'ya. Marva'dan döndü Safa'ya. Safa'dan geldi Marva'ya. Yedi kere. Yani bu ayetin ilakası yoktur. Ee, istih, e, istihbaptan. Ne, neyin ilakası var? Çünkü bu putlar bu putlar e, e, Nasaralar ibadet ediyorlar Safa Marvar arasında. Dediler biz nasıl ibadet edelim? Ondan dolayı dedi harac yoktur beis yoktur. Siz bu o, o din bitti. Bizim yeni dinimiz bu Safa Marva Allah'ın şairetindendir. Burada ikrar olunur. Evet. Onun için Safa ve Marva e, yapması e, bazı mezhepte e, vaciptir, bazı mezhepte rükündür. Eğer onu e, e yapmasan, yani e, unutsan, yani bir zorunluluktan şey yaptın, üzerine bir kan var. Kan yani bir kurban var. Şerttir. Olması olmazdır. Yani burada anlaşılmıyor. İnne safa vel mervete min şairillahi femen haccel beyte ev i'temara fela cunaha aleyhi. Bu cunaheden Demir istese yapsın istemese yapmasın. Hayır. Fela cunah aleyyen yettavafa harac yoktur yapsın. Eskiden bunu kendi ibadetlerine kullanıyorsalardı. Şimdi İslam geldi yeni bir din ikrar etti. Evet bunun da anlamı budur. Biz kafamız karışmasın Allah'ın izniyle ehli sünnet en güzel şekilde bütün ayetleri alimlere açıklamıştır. Biz de onlara ittiba etmekte e, matemat harfiyen uysak Allah'ın izniyle kendimizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem havzunun yanında kıyamet günü buluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.